Cato bon faras au homo. Oni diras che Sigmund Freud, la patro de psicanalizo, estis amanto de catoi. Oni scias certe che nia cara poeto, Marjorie Bolton, estis alia amanto de catoi. La dexepa de februaro estas la monda tago de catoi, cae, amas comuniciloi captas la ocasion omagi tiuin simpatien bestoin cae substreci che convivi con ili estas bon fare al homoi. Catoi estas generale tranquillae cae silentemae, do bona companio por legi libron, specti filmon, cae dormeti post la tagmangio ec ciam ili estas iom pli excititae, cae galopas tra la domo, ili estas amusae cae interesae. Ilia ronronado estas prescau exclusiva curiosajo, causata de contirigio de la gloto. Gi havas malsamain signifoin. Plei ofte gi esprimas felicion, comforton cae amon, cae intensigias ciam oni caresas la caton. Tamen cat beboi ronronas ancau por peti la patrinan lacton, cae eventuale gi povas esprimi ancau timon cae doloron. Al homoi, ronronado plei ofte causas senton de bonfarto cae malstrecigio dum recta contato cun la bestoi. Esploro en la Universitato de Gotenburgo en Svedujo montris che infanoi contactantai con heimai bestoi ec de fruagio havas plida protecto contra allergioi. Existas proteino en la salivo de catoi quiu respondas pritiu protecto al infanoi. Crome convivado cae interagado con catoi cae aliae dorlot bestoi, malpliigas stresson, cae secve bonfaras alla immunologia sistemo de homoi. Crome, usona studajo en 2008 montris che ce esto de cato en heimo malpliigas la riscon de coratako ie 30%. Gi malpligas la homan anxion, cae transdonas agrablan senton che oni prisorgas aliulan vivon. Nome, amo al cato estas valora psica gaino. Char gi signifas amon sen egoisma posedo, sen troa regado, con respecto al gia viv stilo, desiroi, cae vivo ritmo. Catoi instruas al homoi che ec caresado devas esti tranquilla cae modera, male di causas strecigion ce tiui suffice sen dependai interessai bestoi. Vancam catoi ne besonas banoin cae strat promenoin, tamen ili bezonas taugen ludoin cae brosadon catoi cun vivas cun homoi de prescal dec mil iaroi. La specio felis silvestris catus devenis de la sovagiae catoi el Africo. Num tempe existas proximume ducent quindec rasoi de heimae catoi, qui peso varias de du como quin gis dec du kilogramoi lau statisticoi ili rivalas cun hundoi relate la amon de homoi.